บุ๊กทูเก้าสิบเอ็ดดอกซัมบิรดอกซัมบิรอนุประโยครองลงมาที่หนึ่งคล k ยันจุมเลลาร์บิร์คีล l ยันจุมเลลาร์หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Hava belki yarın daha iyi olur. Hava belki yarın daha iyi olur. คุณทราบได้อย่างไร Bunu nereden biliyorsunuz? Bunu nereden biliyorsunuz? ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Umarım daha iyi olur. Daha iyi olmasını umut ederim. เขาต้องมาแน่ O mutlaka gelir. O mutlaka gelecek. แน่หรือ Bu kesin mi? Kesin mi? ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา Geleceğini biliyorum. Geleceğini biliyorum. เขาโทรมาแน่ O mutlaka telefon eder. O mutlaka telefon eder. จริงหรือ Sahi mi? Sahi mi? ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา Telefon edeceğini zannediyorum. Telefon edeceğini zannediyorum. วายมันเก่าแน่ Bu şarap muhakkak eskidir. Bu şarap muhakkak ki eskidir. ๆ คุณรู้แน่หรือ Bunu tam biliyor musunuz? Bunu tam olarak biliyor musunuz? ดิฉันคิดว่ามันเก่า Eski olduğunu tahmin ediyorum. Eski olduğunu tahmin ediyorum. หัวหน้าของเราดูดีมาก Şefimiz yakışıklı. Şefimiz yakışıklı. คุณคิดอย่างนั้นไหม Öyle mi? Öyle mi buluyorsunuz? ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว Hatta çok yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Hatta çok yakışıklı olduğunu düşünüyorum. หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆ Şefin mutlaka bir kız arkadaşı vardır. Şefin mutlaka bir kız arkadaşı vardır. คุณคิดอย่างนั้นจริง ๆหรือ Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Gerçekten inanıyor musunuz? เป็นไปได้ a ย่างมากว่าเขามีแฟ o แล้ว Bir kız arkadaşı olması çok muhtemel. Bir kız arkadaşı olması muhtemel.